60s Productions. Oh. Bebe ko asan ka na galit na aking junjun Hayaang painitin natin malamig na panahon Pwede mong ipulong kung ano ang want mo Hardcore ba gusto mo o gusto mo yung sakto Dahan-dahanin lang para swabe lang galawan Kailangan nakakondisyon para pang matagalan Kung gustong madulas sa ah, pwede rin naman kalawayan Dapat mo rin nasisirin ang iyong kailaliman May pinagsasaluhan ngunit ay walang kusina Paano ba naman kasi sa kamabalang kainan na Sa simula ay kailangan na dahan-dahanin Sekretong malupet ay oras na para gamitin Ayaw mo sa dutay kaya ikay mabibigla Matitikman mo ay dako kaya ikay matutuwa Katas pinag-ipunan umiwas sa Marian Palad Lila ang para sa'yo kaya ngayon ikay mapalad sa'yo iba ang aking Papapapabala sa pinalabi mo na mapula ay aking sisisip-sipin Sisimulang dilaan ng magkabilang tenga Ikaw ay roromansahin Pataas at mapaba Mapapaungol ka at mapapakapit ka Sa aking mga braso habang ikaw ay nakatihaya Hindi makakalimutan aking gagawin sa'yo Tuturuan na pumunta Katong na parang nangangabayo Aking patitirikin ng iyong mga mata Sa iyong pangangate ako ang siyang magsasalba Hindi ko ititigil ang pagtusok sa'yo At trasabante labas pasok ang gagawin sa'yo Makakarating ka sa langit na hinahangad Ika'y mababaliw kapag ginusto ko na isagad Patayo at pahiga ano pang nais na position Sabay putok na parang may ganap na celebration oh, Ang swerte ko naman kuweba mo palay masikip Kaya slow mo ang galawan at kunyaring mapait Habang tayo'y naglalaro ng bahay-bahayan Sa ilalim ng buwan at nagbabaril-barilan Dinadama mo ang bawat tabi ng katawan Ayaw mo na may tiwala para laman sa laman At pag mahiya Kung gusto mo na bilisan Titigan mo aking mukha na may halong kamanyakan Tamatahimik ka at para ding pabebe ka Subalit kayong sa kama ka ay magaling kang sumayaw pala Gumiling ng gumiling Dito ka lang sa akin piling Pagsaluan ng gabi ang oras mo sa akin ibaling Hindi ka pipitinin kahit na ako'y pagod na Pag ako'y di talagang ikaw ay maluloka Di sa pagmamayabang ay magaling ako dito Kaya lahat ng naikama ko humihiling ng round 2